для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша азірнулася зноў кузьмы не было. І тады на партызана сапраўды ўпаў канец лейцаў. Другі канец іх Саша хутка накручвала на руку і шаптала: «Яго няма, і ён пайшоў у школу. І адразу востры край трубы разануў яе рукі грудзі. Яна не паспела нават падумаць, што робіць, што ёй можа быць за гэта, а ён перамахнуў жа цераз трубу і схаваўся на тым баку калодзежа. Перад яе вачамі мільгануў апухлы з кроваподцёкамі твар. А ты, ты як? гарачым шэптам спытаў ён, не паказваючыся з-за трубы. Я Яна ні да чаго не рыхтавалася, ні аб чым не думала. Усё гэта здарылася вельмі нечакана для яе самой. Але мозг працаваў з такой яснасцю, што яна адразу знайшла, што адказаць, каб супакоіць яго. Я нічога. Я сястра паліцая. А! Працягнуў ён і кошкай, амаль на чацвярэньках сігануў да хлява з незвычайнай спрытнасцю пераскочыў цераз парканы пятляючы, падбег па полі да рэшніку. Саша стаяла з накручаным На руку канцом лейцу глядзела яму ўслед зачарвана слухала дзівосную музыку, што нараджалася ў яе сэрце, запаўняла ўсю яе істоту нешта накшталт урачыстага гімна. Ад музыкі гэтай адначасова рабілася радасна быццам вярнулася страчанае шчасце і журботна хацелася смяяцца і плакаць. Но «Ну, пагаварыла, весело гукнул с ганка Кузьма. Саша схамянулася, кивнула головой и так поговорила. Кузьма подошел до колодежа, глянул туды и, сполохано ахнувши подскаком обег на вокол трубы, «Что? Куды? Дя разгублено заболботал, и он, потом спынившись перед Сашей, закричал не своим голосом, «Где он?» На неба паляцеў. Нечакана засмяялася Саша. На неба, да, анёлаў? Ён убачыў лейцы ў яе руках і нарэшце ўсё зразумеў, схапіў Сашу за штрыфель старой даматканай світкі трасянуў. Ты, ты выпустила, чпіёнка б -б бальшавіцкая! Ён брыдка вылаяўся, Гэта абразіла Сашу, яна, размахнувшыся, дала яму плявуху. Ён адскочыў і ажно пасінеўшы увесь выхапіў з кабуры пісталет. А, ты так, так, дык я цябе страляй, страляй, сволач. Саша подставила свае тугія грудзі маладой маці і зрабіла крок да яго. Страляй, Юда, здраднік, страляй. Вырадак, страляй! напэўна, стрэліў бы, каб яна спалохалася ці кінулася ўцякаць. Але такога нечаканага нападу яе ён паліца, які яшчэ не прывык да забойстваў, разгубіўся. Невядома, чым гэта ўсё скончылася б, каб не з'явіўся колька трапаж, і ён з нянацку падскочыў да кузьмы выхапіў пісталет. Ты, што робіш вар'ят? Яна ж сястра твоя. А, сястра, сястра, не закрычаў, здавалася, загаласіў Кузьма. А ты ведаеш, што зрабіла гэтая сястра, а? Яна выпустила яго. Ды я не пагляжу, што яна сястра. Я сваю галаву не буду падставляць. Голас яго паступова рабіўся натуральным, і ён пачаў злосна лаяцца. Каго выпусціла? А? А, яго! Колька трапаш глянуў пусты калодзеж, здзіўлена залыпаў вачамі, потым перавёў позірк на Сашу, убачыў лейцы і зарагатаў. Айды, Саша! А, Саша, малайчына! рвануўся да яго кузьма. Ты падумай, што будзе. Чакай, Не крычы слуп дубовы. Начальнік ліпавы. Ты ведаеш, што я табе скажу. Калі ніхто не бачыў, нам лепей замяць гэтую справу. А, замяць. Не, не, не, няхай не думае. Я ёй. Я не пагляджу, што сястра а, напляваць мне дурань. Што ты зробіш? Пасадзіш Сашу, табе жыцця не будзе ад сваіх. Родная маці цябе пракляне а ўвесь гарнізон рагатаць будзе. Партызана з-пад носа дзеўка украла. Ха! Начальнік! Ідзі, Саша, і нікому ні слова пра тое, што тут здарылася, упэўнена загадаў колька трапаш. Кузьма хацеў бы ўпярэчыць, колька абняў яго за плечы, пацягнуў школу. Ты слухай мяне, я цябе не падвяду, варона! Саша не ўсё, як мае быць зразумеўшы, не спяшаючыся скруціла лейцы і пайшла да калодзежа, дзе стаялі яе поўныя вёдры. Толькі тады, калі прынесла цяжкія вёдры ў хату, яна чула страшэнную слабасць у нагах. Знясілена опусцілася на ўслон, і, відаць, моцна пабялела. Поле Поля кинулася да яе. «Что с тобой, Саша?» «Я партизана выпустила». «Кого?» «Партизана, что Кузьма зловил и трымал колодежи». «Як?» Подскочил до яе данек, якого яна нават не прыкметила, калі зайшла ў хату, бо як ішла па ваду, дык яго не было. «Як?» У душы врухнулася старая крыўда на брата за яго дружбу з кузьмой. Проста падала лейцы і шукай кузьма ветру ў полі. Данік раптам абняў яе за плечы і ласкава прашаптаў: « Саша! Яна перасмыкнула плячамі. Не чапай. Твой прыяцель хацеў застрэліць мяне, колька трапаш перашкодзіў. Божа мой, што ты нарабіла? Пляснула далонямі поля, да якой не адразу дайшло, што здарылася. Што ты нарабіла? Ты хацела загубіць сябе, дзіця нас. Ты хацела загубіць сябе, дзіця нас. Ты не ведаеш гэтага гада кузьму, не ведаеш, што ён можа зрабіць. Ён дакажа немцам. Ай-яй-яй-яй, я пабягу. Я зараз жа пабягу да цёткі хадоскі, да Юлькі папрашу. Не трэба, зморшчылася, як ад нечага брыдкага Саша. Ты маўчы, ты даўно страціла галаву і сама не ведаеш, што робіш. Не трэба, Поля, не трэба. Рашуча запярэчыў данік: Навошта ўмешваць лішніх людзей, я сам усё ўладжу. І павярнуўшыся да Сашы сказаў ціхай ласкава: Ты не бойся, Саша. А я нікога не баюся. Адчапіцеся вы ад мяне. Яна падышла да калыскі, схілілася над дачкой буйныя гарачыя слёзы закапалі на твары дзіцяці. Данік пастаяў, з любоўю паглядзеў на сястру і нячутна выйшаў з хаты. Следам за ім, накінуўшы хустку, пайшла поля. Thank you. выдасці ён мяне ці не выдасць. Саша ўспамінала ўсё, што ведала пра кузьму. Прыгадвала ўсе сустрэчы з ім з самага маленства. Усе выпадкі, калі ён праяўляў высакароднасць ці наадварот нізасць. думала пра яго блізкіх, маці, скупую але шчырую справядлівую цётку хадоску, сясцёр, братоў, жонку, і больш за ўсё пра дзіця двухгадовага хлопчыка. Яна ляжала на печы шырока расплюшчанымі вачамі і ў цемры бачыла твары гэтых людзей, ад якіх цяпер нейкім чынам залежыў яе лёс жыццё, лёс яе дачкі. А цемры ў хаце хоць вока выкалі, Нават вокны слаба відаць, На двары глухая дажджлівая асенняя ноч. Дождж хліпае, і здаецца, што на вуліцы хтосьці ходзіць, плача, шэпчацца. Саша ўздрыгвае, прыслухоўваецца, не, яна нічога не баіцца ніякай кары. Аднаго баіцца, каб не вярнулася тое агіднае, пакутлівае, абразлівае пачуццё страху, якое яна перажыла пасля здарэння ў лесе. Як хораша было б, каб у душы назаўсёды астаўся той урачысты гімн, светлы, узнёслы, што загучаў, калі партызан схаваўся ў прырэчных кустах. Але яна пачынае слухаць роўнае спакойнае дыханне дачкі, якая ляжыць побач, і музыка гэта пачынае сціхаць, бо зноў з'яўляецца страх за яе, за гэтае маленькае нявіннае стварэнне. Оля таксама не спіць. Яна ўздыхае на ложку нешта шэпча, Мачыма моліцца. Раней Саша безумоўна пасмяялася б, каб пачула, што сястра моліцца. Цяпер не смешна, няхай моліцца. Можа ад гэтага робіцца лягчэй. Поля вярнулася ад цёткі быццам заспакоеная, але вельмі ўжо нейкая панурая і маўклівая. Саша сказала, што можа ёй лепей пайсці начаваць да каго-небудзь з суседзяў ці сваякоў. Навошта? — здзівілася Поля, памаўчаўшы дадала. Ай, ад лёсу свайго не схаваешся. Дасць Бог, усё абыдзецца. Саша зразумела, што гэта словы тёткі Хадоскі. Божа мой, божа мой, прашаптала поля. Гэты хлопец загоніць мяне ў магілу. Ну дзе ж можна бадзяцца ў такі час і пад такім дажджом. Саша здагадалася, што не Даніла непакоіць сястру, брат не ўпершыню, бавіцца недзе так позна, што ёй хочацца пагутарыць. Але Саша не хацелася парушаць сваіх думак, яна прыкінулася, што спіць. Нарэшце Даніла вярнуўся. Саша здзівілася, што поле, адчыніўшы, ніводным словам не папракнула яго. Хлопец моўчкі распрануўся і палез на печ. Саша хацела прагнаць яго, ёй было гідна ад думкі, што брат, магчыма, зноў быў паліцаяў. Але мацаючы ў цемры, куды лезці ён дакрануўся да Сашынай рукі, і яна ажно здрыхнула. Рука яго дрыжала і была холодная, як лёд. Таму яна толькі папярэдзіла каля сцяны дзіця. Ён лёг з другого боку каля коміна. І Саша чула, што не толькі рукі яго дрыжаць, але і сам ён увесь калоціцца, як у ліхаманцы, ляскае зубамі. Дзе гэта ён перамёрз так? Дзе гэта ён перамёрз так? Не вельмі ж яшчэ холодна, ужо з цікаўнасцю падумала яна. Ён падсунуўся да яе і заікаючыся зашаптаў вуха: Ты баишься? Адчапіся ты ад мяне нікога я не баюся, хацелася адказаць Сашы, але нешта стрымала яе ад гэтага грубага адказу. Н не бойся, ён не данясе. Гэта ён табе паабяцаў, ты выпрасіў літасць гэтую, А мне не трэба яго літасці зноў наважылася адказаць Саша, але не паспела Данік горача шаптаў. Цяпер ён нікому не скажа, яго няма. Няма? здзівілася Саша. Ён ён памёр. Памёр. Данік Даник заціснуў халоднай далоні ёй рот. Цішэй, цішэй. І он ехаў у воласць на велосипеде. А масток, ведаеш, які каля лесніка, без парэнчаў, без нічога. І цямкела ўжо, а ён у рэчку, а Можа, у яго шынелю ланцуг закруціўся, што ён не мог вылезці і захлынуўся. Можа, п'яны быў. Саша усё зразумела. смерці ахапілі яе. Страх, што данік, хлапчук, дзіця яшчэ забіў чалавека, і не чужога, не немца, а стрыечнага брата. І ў той жа час бязмерная ўдзячнасць яму бо зрабіў ён гэта, каб уратаваць яе ленку, каб пакараць здрадніка. І яшчэ сорам за тое, што пагана думала аб ім. А ён вось які. І ўсё шэпча, нібы хоча апраўдацца, астудзіць жар душы. А яму не трэба было ехаць у воласць. Навошта ён ехаў? І так паспешліва, проці ночы. Помніш, Тётка Хадоска рассказывала, цыганка у их неколи ворожила. И сказала Кузьму, что его смерть будет от воды. Кабьон остерогался. Вось, бачишь, от воды. Саша стиснула его руки, дрыжучи сама, маль гэтак же, як и он прошептала «Кабьон». Не трэба, Данік. Родны, не трэба. Я ўсё разумею. Супакойся. Яны доўга маўчалі, цяжка дыхаючы адзін аднаму ў твар. У цемры цішыні было чуваць, як данік дробна ляскае зубамі. Саша абняла яго, каб сагрэць. Ты лазіў у рэчку, прошаптала яна «Э, не я не лазіў адказаў ён так што стала ясна нехта усё ж лазіў а хто спытала саш ты не павінна пра гэта пытацца сказаў ён сурова патрабавальна перастаўшы нават дрыжаць і заікацца я разумею я даруй мне данік за ўсё за ўсё что что я ударыла цябе что думала так нічога нічога я не крыўдзіўся я радаваўся что ты такая але мне цяжка было Thank you. Ты думала, я спалохаўся, калі аддаў кузьму вінтоўку без затвора. <laughs> А у нас іх можа 20 схавана, і кулямёт, і гранаты, новенькія. Трэба было заткнуць яму горла ламачам, каб не думаў нічога не дакопаўся. І хадзіў я да іх таму, што... Ай, заадно вучыўся, як зброяй карыстацца. У нас ніхто добра не ўмеў. У нас, значыцца, іх некалькі чалавек. Відаць, усе такія, як ён, Данік. Але якія смелыя і разумныя. Хто ж там яшчэ, хто ж там? Хто ж там? Саша прыгадала ўсіх данілавых сяброў. І ўсе яны зусім не былі падобныя на герояў, ва ўсіх іх яшчэ дзіцячы ветер у галаве. Аднак нехта ж ёсць. Яны змагаюцца. Яны пакаралі здрадніка кузьму, які хацеў забіць партызана выдаць немцам яе сашу. Мы самі рыхтаваліся вызваліць партызана, ночы чакалі. Ты нам крыху напсавала. Нам гэты чалавек вельмі спатрэбіўся б. Саша слухала, што казаў Данік, як цудоўную казку, ад якой робіцца святлей да душы, і з'яўляецца моцнае жаданне самой стаць такой як героі гэтай казкі. Яна раптам ціха попрасіла, здзівіўшы брата. Данік, возьмите мяне ў сваю групу. Я вам таксама спатрэблюся. Я фельчар. Ён доўга думаў. Яна чакала, стаіўшы дыханне. Нарэшце ён паабяцаў, што Добра. Я параюся з хлопцамі. Саша прыгарнула яго да сябе і прыціснулася губамі да яго ўжо гарачай шчакі. першы раз ідзе на збор падпольнай групы. Позні вечар у вёсцы дзе-нідзе мільгаюць агеньчыкі. Гараць у хатах каганцы і тлее на прыпечку лучына. Такое святло прынесла цывілізаваная Еўропа. Гэтыя агеньчыкі адзіныя арыенціры, бо без іх лёгка можна было б заблудзіцца у такой цемры. Саша крадзецца на пальчыках, стараючыся ступаць як мага цішэй. Але зямлю скаваў мароз, і боты грукаюць на ўсё наваколле. Яна спыняецца, слухае, Сэрца стукае так, што робіцца горача у грудях і балюча у скронях у вушах. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.